This is Otra noche que llamó para verme. Tiene Gucci Haze también, pero sola no prende. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Le di un beso y le sentía y sabes lo que va a pasar con los míos si se da. En soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y sabes lo que va a pasar con los míos si se da. Es que si se da después del concierto. Es amor, pero ahorita lo siento. Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí. Que no me saca de su mente. Querer ese que quedó caliente. Otra noche que llamó pa' verme. Tiene Gucci Haze también, pero sola no prende dura y eso ya lo va a heredar. Estos bobos me tiran, después quieren arreglar. La envidian, pero saben que no les van a llegar. A mí me da igual lo que ellos quieran alegar. Estamos bebiendo coña y quemando moñas. En billetes de 100 es que ya de su moña. Las otras bailando a tu lado parecen momia mí no se me olvida como yo te comía. Todavía eres mía. Eso era cuáles son tus fantasías. Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía. Yo te doy lo que tú exijas. La champaña está fría. Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía. Yo te doy lo que tú pidas. Pero no te me aprovechen. Una semana la vi con ocho veces. ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses. Frente a la gente no dejo que me besen. Qué soledad cuando te la soledad se castiga sin piedad. Tú te la sociedad y sabe lo que va a pasar con los míos si se da. Esta noche se vistió provocante, un vestido para que yo se lo levante. Se nota que le gustan los cantantes, porque siempre pide que le cante. ya tiene la espalda sudada. De tanto bailarme así, juraba que no tenía maldad, pero cuando le da se transforma. Se suena paciencia mientras que me besa salvaje. No pone resistencia y lo hace sin prudencia, loca, porque le quita el traje. Me pide que le hable con autoridad, que esta noche yo seré su prioridad. Que está cansada de la soledad, por eso le da con llamarme. soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben cosa se da y tengo la oportunidad y se te da un poquito más de lo que das. Entonces yo te voy a dar tanto que va a terminar diciendo ya no más. Ven y prueba mi verás de lo que yo soy capaz. Que estoy duro en la cama, luego dirás. Esta noche vamos privado, olvídate del first class. Hoy andas con una estrella fugaz. Monte creativa, activa tu curiosidad. Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad. suelta, finísima, riquísima, soltera, solicitada y pa' colmo putísima. Soledad, cuando estés en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. soledad, cuando estés en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los si se da sacaste la loto porque ando con par de pesos y contigo lo exploto. Dile a tu amiga que deje de estar grabando, que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos. Que andamos rulay, pide que hay. Aquí tengo par de moñas y el me lo bajo el La calle anda activa, yo también activo. Y estoy loco de pillar y de guayarle el estribo. A ver si como ronca se venía la abusadora. Estoy que la secuestro y me la llevo de que ahora. A ver si en verdad que ella está pa' mí se pego a chapear la VIP. Y no calientes la comida si no te la vas a comer. Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer. Sabes que si me pego, te tienes que ir a toa. Dime, háblame claro, si se da, nos vamos a toa. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Productions, Young Kings, baby. Baby Records. Casa Blanca Records. This is the remix. One World. Come. Carbon Fiber Music.